розвернувся і поїхав до центру. Що це? Ви відпустили машину? здивувалася Галина. Так, але хай це вас не хвилює. Вона дуже скоро повернеться. Я послав шофера по чемодани. По чемодани? вихопився Іван. Ви нас покидаєте? Тим часом чемодани не для мене. Пробачте, для кого ж? Думаю показуючи у посмішці свої дуже білі зуби, відповів Шпрингер, що і не для вас, чоловіче. Пробачте, але мені треба поговорити з Галиною Миколаївною віч на віч. Я маю піти? Ви на здогадливі. Роблена посмішка ще сяяла на обличчі Шпрингера. Йдіть просто до своєї кімнати і там залишайтесь, поки вас не покличуть. Де ваша тітка? Вона злякалася і сидить у льоху. Далекоглядне і розумне рішення. Отже, молодий чоловіче, ідіть і ви до себе. Шпрингер раптом відстебнув клапан кобури, і немаленький пістолет, який він носив, звичайно, на поясі при лівому боці, а великий польовий парабелум зблиснув тьмяно й загрозливо. У вас переконливі аргументи, сказав Іван. Пробачте. Він вийшов, явно неохоче залишаючи Галину наодинці із Штандартом Фюрером. Шпрингер мить почекав, поки все затихло в коридорі, тоді сказав: Ну от, тепер ми можемо поговорити про вас і ваше майбутнє, Галина Миколаївна. Що ви збираєтеся робити в найближчі години? Враження таке, ніби ви хочете запросити мене в гості чи запропонувати прогулянку. Саме так і в гості, і на прогулянку. Не розумію, в такий час? Куди? Спочатку до Варшави. Невже наше місто здадуть? Наше місто це фортеця, що чудово озброєна і вигідно розташована. Взяти її нелегко. Він весь напружився, прислухаючись до чогось, і раптом, на здивування Галини, вихопив пістолет і вистрілив у зачинені двері, що вели в коридор. Тонке дерево сухо луснуло, і в колись білій, а тепер уже давно посірілій фарбі з'явилася чорна дірочка. В повітрі неприємно запахло бездимним порохом. Що ви робите? скинулася Галина перевіряю секретність нашої розмови і точність виконання моїх наказів, куда воно спокійно, вкладаючи пістолет до кобури і клацнувши кнопкою клапана, ніби ставлячи крапку, відповів шпрингер. А до того ж хочу підкреслити важливість нашої розмови. Але ж ви могли вбити випадково. Випадково? Ні. Йому було наказано залишатися у власній кімнаті. Тут випадковості бути не могло. Він підійшов до дверей, розчинив їх, глянув на підлогу, очікуючи побачити труп Івана журби, але в коридорі було порожньо. Гестапівець повернувся на своє місце і сказав Саме тому я тут. Через півгодини не пізніше мій ад'ютант привезе для вас чемодани. До того часу ви складете свої речі, і я вас повезу звідси. Навіщо я вам потрібна? Відповідь буде абсолютно чесною для кохання. Ви не можете припустити, що я у вас закоханий? Одверто кажучи, ні. Чому? Я думаю не тільки про себе, але з великим співчуттям і увагою про ваше майбутнє. Ви надто вродливі для того, щоб вас так просто тут покинути. І коли хочете надто небезпечні. Небезпечна? Я? Чим? Те, що ви зробили в Матінеллі, геніально і неймовірно. До речі, вчора в Римі його розстріляли. Не може бути. Трохи менше, ніж того хотілося б Шпрингерові, схвилювалася Галина. За що? Не знаю, байдуже махнув рукою Шпрингер. Це їхня внутрішня італійська справа. Хай стріляють кого хочуть аби тільки не зраджували фюрера. Але мені інколи здається, правда, що в кулю, яка пробила його серце, і вивлили краплину свинцю. Як я могла це зробити? Відповідь на це запитання і я почув би дуже охоче. Але зараз це, очевидно, нездійсненна мрія. Може, тут і я в чомусь винний, чогось не помітив. Мені його дуже шкода сказала Галина. Очевидно, він не брехав, і Матінеллі в Римі справді розстріляли. Вони, мабуть, там гризуться, як ті павуки в банці, у передчутті невідворотної загибелі, але мало ймовірно, щоб там у Римі хтось думав про викриту операцію цитадель. Ні, це не причина. А тепер поговоримо про вас. Не помітивши цієї хвилинної задуми, вів далі штандартенфюрер. Я буду цілком одвертий, бо ми з вами добрі друзі. Вам залишатися тут не можна. Ми вже підготували глибоко ешелоновану оборону аж до Дніпра.